Milio dutugun informazionen e abea, hiu josle, proposatu dia, eta hoien artian peio etxeleku, agrosan hai industriala, eta laboen txako sa asolatzen den, zaferra, sekulane jostea komatze bat balitz, laraineko herriak, ala zaferrak, dei egiten ahalukie, preampzione ala ben ganatze baten egiteko. Huian, 6 hektarako, hotx, 6 kilometra karatuko, bago oihan hoi, erregen denboan hama sortzigeren mentian jadanik, industria entako jabilik zen, burdin jolhen junazteko inkatzaen egitez hanko eguraikilan. Geostik, jabez kambiatu da, hogei geren mente hatxarian eta himetzu geren mente urentzian bomarten familiak uken hartino. Ondoioz, oihanak jaben izen ahartu du, bomarten oihana deituk beita hoai. Naiz eta e, betidanik oihan hoi jabilidien hoei justokin herritarrakin kedia ez peitaki ez zuntien dretak jarraikiko dienez josle berri balitz. Marcel, ako ze berri, larraineko mea hori entzuten dugu. Guk eta jurnazten ginean juiten eh, eh, hor, nihona baliz bezala, nizen bai kavaleki, et harremanak estona erreki izierri hon gintian. Habe bai, gu, gu, kurritzen gintik dretak bat itiak eh, heke nahi begiatu eo eh, ihana. Zaintzen ja, nik eta lahaneko nilaian alkarteak. Ondoko astetan jakinen da xaltzia nula ungoa tuko den, zafer josle alamentu asko preampzion egilean arrapostuik, ez dugu kausituik guanokon.